Սեպտեմբերի 1-ը կարևոր օր է նաև արցախցիների համար։ Պատահական չէ, որ չնայած անմարդկային պայմաններին, որոնց մեջ ապրում է Արցախը վերջին 9 ամսվա ընթացքում եւ նոր ուսումնական տարին սկսելու պայմաններ Արցախում, բացակայում են պատկան մարմինները այնուամենայնիվ նոր ուս տարին սեպտեմբերի 1-ին սկսելու որոշում են կայացրել։ 6-ամյա Հայկն այսօր առաջին անգամ է դպրոց գնում։ Առաջին ուսուցչուհու համար ավանդական ծաղկեփունջը մայրը Սյուզաննա Բալասանյանը մեծ դժվարությամբ է հավաքել։ Հայկն ասում է, որ չի կարելի առանց ծաղկեփնջի դպրոց գնալ։ Դժվարությամբ է գտել նաև հագուստը։ Սյուզաննան այս օրվան երկար է սպասել եւ ուզում է, որ իր առաջնեկը դպրոցականին վայել հագուկապով դպրոց ներկայանա այդ օրը։ Սեպտեմբերի 1-ին անհամբեր սպասում էի եւ մտածում թե ինչպես պետք է պատրաստվեմ այդ օրը տոն դարձնելու համար այսօր իմ առաջնեկը ոդկ դրեց կրթական օջախ սակայն մեր սպասումները շրջափակման պատճառով չարթարացվեցին ապրանքների բացակայության պատճառով չեմ կարողացել իմ երեխայիս սրտի ուզածը բավարարել Խանութներում բացակայում են գրենական պիտույքները, անրաժեշտ տետրերը, մասնիկների տետրը, նույնիսկ գրքերը այնքան սակավ էին, որ ուսուցչուհին բաժանել է միայն այն երեխաներին, որոնք չունեն եւ չեն կարողացել միջոց չեղել դա հայթայթելու։ Փառք Աստծո, ես դա կարողացել եմ ձեռք բերել, ունեմ, բայց տետրերը եւ գրիչները չկան։ Եվ դա արդեն մեծ խնդիր է, չեն հատկացնում դպրոցներին եւ ծնողը ստիպված չգիտի ինչ անել, Փոքրիկ Հայկը դպրոցում սովորելու է իր զարմիկների օգտագործած գրքերով, ովքեր դրանք խնամքով պահել են, որ เป զի Հայկը կարողանա սովորել դրանցով։ Մայրիկի մտահոգություններն ու անհանգստությունը Հայկը չի հասկանում։ Նա ուրախ է, որ այսօրվանից հետո ինքը դպրոցական է կոչվելու եւ ամեն օր գնալու է դպրոց, որ เป զի այնտեղ նոր գիտելիք ու նոր ընկերներ ձեռք բերի։ Հայկը բազմաթիվ պլաններ ունի ապագայի հետ կապված եւ գիտի, որ այդ պլանները կիրագործվեն, եթե ինքը դպրոց գնա, լավ սովորի ու շատ մեծանա։ Երեք 3 հայ Հայկն ուզում էր բժիշկ դառնալ, բայց մենակ ծակող բժիշկ։ Այսօր Հայկը այլ պլաններ ունի։ Շորեք հետ համարաչի դասարան։ Ես շատ մոզակամ շկոլ, տեսում օլումանի վեկամ բովր տրնամ, ծանոթացալ ընք, դասատույն նվեն է, կվավ, կեցոնք հայատղտի գործ տսալ ընք, նայներին սիրա տսա, բաբոյին մամուն, կեցալ ընք հայատ երկասալ։ Աղջիկեր կպարան եկավ, տղայքներ, աղջիկ տղան պար եկավ, փորձ ընկրավ, համին խոխալացիա էլել, ընգես Սարգսյան, ասա երկու շապտի ծնողներ դես պսելով չն, դասատում պեներ ասա գիր կատվավ, թե ծան գրավոնավը պեն ասավ, Լավ, լավ բեներ։ Հայկը հաճախելու է Ստեփանակերտի թիվ 9 հիմնական դպրոցը։ Նա դեռ այնքան մեծ չէ, որ անձամբ ընտրություն կատարի, թե որ դպրոցն է ուզում գնալ։ Հայկին իր դպրոցը դուր է գալիս, քանի որ այնտեղ հաճախելու է նաև իր հավանած Նարինեն, բայց մայրիկն այլ նկատառումներից ելնելով է դպրոց ընտրել Հայկի համար։ Իմ շրջափակման բարդությունները զգացվեցին նաև մեր ընտանիքում։ Երեխային պետք է տանեմ մեր տնից մոտ գտնվող դպրոցը, չկա տրանսպորտ, տրանսպորտի բացակայությունը իրոք շատ մեծ մեծ դժվար հարց է, խնդիր է, մանավանդ ես տան ունեմ փոքր երեխա եւ նրա հետ գրկած միջև դպրոց հասնելու հետ դառնալը ինձ համար խնդիր է։ Շրջափակման պատճառով դասա process-ը սկսվում է ոչ թե ժամը 9-ին կամ 8-ից, այլ 9-ից, եւ ես նորից ժամը 11-ին պետք է մտնեմ դպրոց երեխային հետ վերցնելու համար։ Իրոք դա դժվար է, խնդիր է։ Սուզաննա Բալասանյանը մեծ ակնկալիքով է դպրոց տարել որդուն, անտեսելով սոցիալ-հոգեբանական վիճակը, որի մեջ հայտնվել է ինքը, Արցախցի շատ ծնողների նման, դժվարությունները, որ ստիպված է հաղթահարել տրանսպորտի բացակայության, ընտանիքի հոգսերը հոգալու, հացի խնդիր լուծելու, իր մյուս մյուս մեկամյա որդուն խնամելու հետ կապված։ Տարել է սրտում ունենալով մեկ երազանք ու նպատակ։ Ծնվել եմ եւ մեծացել քաղաք Ստեփանակերտում եւ սիրում եմ իմ հայրենիքը։ Ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ իմ երեխաները նույնպես մեծանում են այս քաղաքում եւ հույս ունեմ, որ մի օր մեր կապույտ երկնքում կթևացի խաղաղության աղավնին եւ Արցախի բալիկները ստիպված չեն լինելու այս շրջափակման պատճառով զրկված լինել իրենց անհոգ մանկությունից։ Սյուզաննան եւ Արցախցի մյուս ծնողները, որ երազում են իրենց բալիկների վառ ապագայի ու լավ կրթության մասին, այսօր հենց այս հույսով են նրանց ճանապարհել դպրոց, բայց սրտում մտավախություն ունեն։ Նրանց տարապանքը փորձ ունի։ 2019 թվականից ի վեր Արցախում ուսումնական գործընթացը կազմակերպելը մարտահրավեր է, մեկն այն բազմաթիվ մարտահրավերներից, որը համառորեն փորձում են հաղթահարել։ Սրփու Իվանյան, Արցախ լրատվական։